Infanetoi capablas nur malcerte pri taxi eblezoin. Infanetoi ofte havas problemon pri taxi la probablezon de resultoi, kiel tion montras actuala studaggio. Ili ofte confrontigas cun diversai eblezoi, cae faras quelc foie mirinde malsagiain decidoin, scribas esplorista te amo. Se donaceto estas jetata en tubon, kiu disforkijas, tiam prescau ciui duia ruloi tenas nur unu manon sub unu ella aperturoi. Ili do ancorau necapablas concludi che ili certe captos la donaceton se ili gardas ambau eliroin, scribas psicologoi de la Harvarda Universitato en studajo quio estis publicigita en faca giornalo. La sciencistoi pli precise prilumigis en serio de experimentoi, ie quiu grado iam funccias la capablo pri la compreno de eblezzo conceptoi ce tria ruloi. Tiu cele la esploristoi confrontis en ciui tri experimentai configurazioi de tri kestoi, po dudek quar infanoin. Unu kesto staris sola. En certa distanzo estis starigitai du pluai kestoi en duopa gruppo. Tiam la unuopa kesto estis dum malonga tempo vualita. La infanetoi vidis, kiel tien enmetigis eta premio. Tia premio estis metita ancau alla apuda cesto duopo, tamen nevideblis en kiu el ambau cestoi cascigis la donazetto. Tiam la etuloi raitis electi unu el tri cestoi. Se ili electis la unuopan ceston, tiam tie ja certe cascigis premio. Se ili electis unu ceston el la duopo, tiam en gi ne certe trovigis donaceto. Malgrau tio, la infanetoi electis nur en sestec procentoi de la casoi la certan option. Ien nur modera quoto de trafoi, ciu estis constatita simile ancau jam en pli fruai prilumigoi. Tiel la infanetoi do estis malproximai de la optimumo, ciu estis tie atingebla. En dua testo, cio ocasis same. La infanetoi nun tamen post la casciado de donacetoi povis forgeti uno e la tri cestoi, cae preni por si la enhavon de la restintai du cestoi. En tiu caso, ne esti senso have forgeti la unuopan ceston, gia certe enhavis premion malgrau tio la infanetoi eliminis en nur octec procentoi de la casoi, ceston e la duopo. La stiencistoi priugias tiun pli de la trafo quoto, ciel fortan indicon pri tio, che infanoi, en tiu agio, povas jam apogisin sur minimuma e concepto. En tria experimento plua gruppo de dudec quar tria ruloi devis forgeti unue unu ella cestoi. Seque, ili devis electi unu ella restintai cestoi, cies en havon, ili raitis preni por si. En tiu caso, ili eliminis en septec nau procentoi de la provoi ceston ella duopo, inter la infanoi, ciui agis tiel, tiam nur circa quindec procentoi conscie electis tiun restintan keston, ciu certe en havis donaceton. Por la psicologoi estas clare, che tria ruloi iam capablas applici eblezzo conceptoin, sed ili estas ancora mal proximai de la capablo solvi con certezzo tiain configurazioin.